min an-nas sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mtume akasema kuambia masahaba na kuambia umati wake umuman akasema hadha awanun hichi ni kipindi au huu ni wakati yuftaras alilmu minannas elimu yenye kuondeshwa kutoka kwa watu hata la yaqdiru minhu ala shay'in mpaka watu watakuwa hawana uwezo wa kuliendea jambo lolote lile kwa misingi ya kielimu na kama watakuwa wanaliendea jambo hilo ina maana wataliendea katika hali ya jahili ikiwa wataliendea jambo hilo wataliendea kimasea ikiwa watalifanya jambo hilo watalifanya pasi na elimu lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huu ni wakati ambao elimu inakuwa ni yenye kuondoshwa kutoka kwa watu hata la yaqdiru minhu ala shay mpaka watu watakuwa hawana uwezo wa kuliendea jambo lolote lile qala ziyadi anasema ziyadi ibn labid al-ansari radiyallahu anhu kaifa yukhtalu sudaimu minna ya rasulullah vipi elimu itaondoshwa kutoka kwa sisi wakati karaa alqur'ana na haja ya kuwa sisi tumeisoma qur'ani kisawa sawa wallahi basi ee mtume wa allah mimi naapa kwa allah subhanahu wa ta'ala la annahu sisi tutaisoma hiyo qur'ani wa kusoma wala annahu nisaana wa abnaa tutakuwa ni wenye kusoma Qur'ani. Haiwezekani elimu ikawa ni yenye kuondoshwa na hali ya kwa sisi tupo macho. Haiwezekani elimu ikawa ni yenye kupokonywa na hali ya kwa sisi tunashikamana na kuisoma Qur'ani. Wallahi sisi tutaisoma Qur'ani na tutawasomesha Qur'ani wake zetu, wanawake zetu, tutawasomesha Qur'ani ikiwa ni wake, ikiwa ni mama, ikiwa ni madada, tutawasomesha Qur'ani wa ana na vile vile tuta tutawasomesha watoto wetu Qur'ani, kwa maana tutawafundisha, tutawahifadhisha mpaka wafahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Faqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Ziyadi ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, wakati alipotoa maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabassam faqal, akasema fakadatika ummuka ya Ziyad, mama yako amekukosa ewe Ziyadi. In kuntu la uidduka min fuqahai ahli al-Madina, mimi mtume wako na kujua wewe na nakusa wewe ni katika mafukaha wa ahli al-Madina. Ina maana maneno haya eh Sadi nilikuwa nimeyasema bado hujafahamu nini maana yake. Thaklatika ummuka, kwa kweli mama wako hana mtu ya mziadi. Kwa nini hujafahamu mantiki yake maneno haya? Qur'ani inasomwa na Qur'ani inasomeshwa, lakini fahadhihi taurat ikabidi mtume sallallahu alaihi wasallam ampe mfano mwingine ziyadi ibn labidi al-ansari ili aweze kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia fahadhihi tauratu wal injilu inda al-yahudi wan nasara hii hapa taurati na injili ipo kwa mayahudi na manasara famadha tuhni anhum gani ambacho kilichowanufaisha marahuni manasara kupitia Taurati? Kitu gani ambacho walichonufaika nacho Mayahudi na Nasara kupitia Taurati na Injili? Sasa ikiwa wewe akili yako imekwenda huko, basi hebu ufahamu maneno haya kwa ufahamu mfano huu ambao Ziyadi na Belia. Kadhalika vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia umati wake umuman kiujumla wake, na wanasema ahlul ilmi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno haya, fahadhihi tauratu wal inda alyahudi wal famadha tughni anhum, wanasema almaqsudu min kalami rasulillah, makusudio kupitia maneno ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam annahum wa hao mayahudi lam ya'malu bima fihima mayahudi na nasara wao hawakufanyia kazi kile ambacho kilichomo ndani ya Taurati na Injili walam yafahamu maana wahuma na wala vile hawajafahamu maana zake zilizo katika Taurati na Injili, waharafuhuma, na matukizo yake ikafikia pahala wao wakaibadilisha Taurati, wao wakaibadilisha Injili, wakavibadilisha vitabu hivyo ndio maana nikasema elimu inakuwa ni yenye kuondoshwa maana yake nini watu watakuwa wanasema Qur'ani usiku na mchana lakini watakuwa si wenye kuifanyia kazi Qur'ani wataiacha Qur'ani wataendea yale ambayo Qur'ani yanakwenda nayo kinyume wao ndio wataendea hayo Qur'ani kwa wao wanaijua walipelekwa madrasa wakawa wanaisema na Mola wao amewaambia kabisa katika Qur'ani kwamba hichi ndicho kitabu ambacho nini kinatekana kikuongozeni katika maisha yenu lakini ni kutokana na watu kuto kuifahamu Qur'ani kisawasawa kuto kufahamu Uislamu kisawasawa watu waliacha Qur'ani wanaelekea yale ambayo Qur'ani ilipingana nayo vipi elimu itakuwa ni yenye kubakia kwa watu wa mfano kama hao Vipi elimu itakuwa itakuwa ni yenye kubakia, isiwe ni yenye kuondoshwa, ikiwa wao wanasoma Qur'ani usiku na mchana na wanahimiza watoto wao kusoma Qur'ani usiku na mchana? Na ipi mikakati ambayo mmekuwa mmeiweka enyi Waislamu mpaka mkahakikisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinatawala katika mgongo huu wa ardhi?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 Sisi tumesimama kisawasawa katika kutekeleza maagizo ya Allah? Na ikiwa hatupo, Mola wetu sisi atakwenda kutuadhibu. wajilat qulubuhum, nyoyo zao huwa zinajaa hofu wa idha tuliyat alaihim ayatu na pale ambapo wanaposomewa kwa wao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kuwazidishia imani imani yao ikawa inapanda imani yao ikawa iko juu na mtu akatanabai akazinduka akasema ah kumbe haya maisha ambayo mimi naishi si maisha ambayo Qur'ani imenitaka niishi hayo maisha ambayo naishi si sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimenitaka mimi niishi sasa nitabadilika vipi na nitachukua mikakati ipi kuhakikisha jamii yangu mimi ninailea katika misingi ya Uislamu mpaka kuhakikisha kwamba kuanzia familia yangu wanakipenda kitabu cha Allah, wanapenda suna za mtume wa Allah, na wao wanafanya mikakati usiku na mchana waweze kwa Qur'ani iwatawale katika vifua vyao, itawale katika vilele vyao, itawale katika hali zao, itawale katika jamii yao. Na kwa nini isiwezekane hivi? ndugu yangu Muislamu, hebu niulize Waislamu ni asilimia tisini na tisa Waislamu asilimia tisini na tisa pointi tisa pointi tisa pointi tisa Kwa nini watu washindwe kuifanya na Qur'ani ikawatawala katika ulimwengu? kwa nini washindwe kuweza Qur'ani kuifahamu kisawasawa na wakajua kwamba ah, kumbe sisi tumeletwa duniani hapa kuja kumwabudia Allah, tumeletwa duniani hapa kuja kutekeleza amri za Allah, tumeletwa duniani hapa kuja kutainiwa na kusimamia hizi amri zitutawale sisi wewe na sasa Qur'ani imetoweka, wewe na sasa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umetoweka, na mpaka leo wewe unaishi katika maisha ambayo yani kana kwamba ndiyo umeambiwa maisha hayo uishi na Mola wako. Hayo yakuwa kumbe sio maisha ambayo ulikuwa unaambiwa wewe uishi na Mola wako subhanahu wa taala. Sasa ewe Muislamu mwenye kusikia maneno haya na mwingine yoyote ambaye hajakusikia maneno haya, elewa kwamba wewe umeletwa duniani kuja kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye Qur'ani unasoma wewe, wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuumba majina binadamu isipokuwa waniabudie mimi, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun mimi sitaki kutoka kwa wao riziki yoyote wala sitaki nimwandishe inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati almatin hakika ya allah yeye ndiye mwenye kutoa riziki tena mwenye nguvu ambazo zilizokuwa madhubuti jambo la kumwabudia allah usifahamu kwa maana ambayo ilikuwa fupi labda kuingia msikitini tu ukaswali ukainama na kuinuka ukaona kwamba tayari ushatekeleza ibada katika ile mipaka yake yote la bali Allah amekujalia wewe kuwa ni khalifa, inni jailun fil ardi khalifa. Allah amekufanya wewe kuwa ni khalifa katika mgongo huu wa ardhi, na akakupa wewe amana, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi. Nenda kaipitie aya hii. Allah amekukabidhi wewe amana mwanadamu, akakupa kitabu chake wewe. Kitabu hicho ndio ukisimamie wewe mwanadamu, usije ukasema ah, wale waliotangulia waliokuwa kubwa zetu ndiyo kwamba wao watakwenda kulisa la Muislamu wakati uko katika mgongo huu wa ardhi, fanya mipango, fanya mikakati, soma Qur'ani kisawasawa na ifahamu Qur'ani maana yake, fanya bidii na tamani kwamba ile siku kwamba kitabu cha Allah kitawale katika mgongo wa ardhi kwa mara nyingine, sio kwamba wewe utie nguvu ile mipango, utie nguvu ile mambo ambayo yanakwenda kinyume na Uislamu. Muislamu ana taratibu zake ambazo amejewa na Mola wake. Muislamu ana hali ambazo yeye tayari kashelezwa na Mola wake. Muislamu ana mafunzo kutoka katika Qur'ani, ana mafunzo kutoka katika Sunna. Kwa nini usiyafate mafunzo hayo, ewe ndugu yangu Muislamu? unafuata amasa za kidunia ewe ndugu yangu Muislamu kuwa mbali na yale ambayo yatakayokwenda kuweka katika pahala ambapo palipokuwa pabaya ewe ndugu yangu Muislamu na wengi katika Waislamu wanaisoma Qur'ani lakini wao ndio wanaonekana wanachanganyika wanawake na wanaume na hali ya kuwa Qur'ani ya Allah imelikataza jambo hilo lakini yeye shetani amemchezea katika upande huo anakwenda kuchanganyika kike na kiume ambalo hili ni jambo ambalo liko baya wengi katika Uislamu wanasoma Qur'ani na wanafahamu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini utawakuta katika miziki, ima wao wanacheza au wamekaa kitako wanaangalia wale ambao wanacheza wake za watu, ndio na kike kwa kiume. Qur'ani iko wapi kwa kweli, ndugu yangu Muislamu? Sunna za Mtume ziko wapi kwa kweli, ndugu yangu Muislamu? au kwamba shetani amekuchezea katika upande wa dunia. Wengi katika Islamu wanasoma Qur'ani usiku na mchana na wanaamka usiku siku wanaswali sala tano nao ikifika Ramadhani wanafunga, lakini hadi leo hawana mikakati yoyote ile ya kuhakikisha kwamba dini yetu sisi ipate nguvu, ya kuhakikisha kwamba wao wanaitia nguvu ile dini ya Uislamu na kuhakikisha kwamba pale alipoishi yeye na jamii iliyokuwa imemzunguka wote kwa jumla wao wanautia nguvu Uislamu, bali Waislamu wao wamekuwa ni maskini sana, wamekuwa hawana mawazo, hawana ile vision ya kuangalia kwamba sisi baada ya miaka kadhaa Uislamu utakuwa katika pahala gani, hii neema ambayo tulikuwa tumepewa itakuwa katika pahala gani? Bali Waislamu anajiendea tu mashariki ya dunia, labda ikiwa kwamba yeye kuna kitu kinamsomelesha katika nafsi yake, basi ni yale maisha ambayo yeye alikuwa yuko nayo. Vipi yeye atakuwa tajiri kama fulani? vipi yeye atakuwa bilionea kama mtu fulani, vipi yeye ataweza kupanga kipato cha maisha. Lakini huku dini yake wale maadui wa Uislamu, wale ambao wenye kuuandama Uislamu, wanaovuruga kila leo Uislamu, wanaokandamiza kila leo Uislamu. Sasa wewe Muislamu umekaa tu, na hii ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekupa wewe. Mpaka lini utakuwa katika hali hiyo? Hebu badilika, ewe ndugu yangu Muislamu, maisha mojawapo ya kisi yafanye kuwa ni maisha ya Uislamu sahihi ambao alikuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akataka kila muislamu uh, aishi katika maisha hayo sisi hapa tukifahamu hivi na wengine wakafahamu hivi na wengine wakafahamu hivi na wengine wakafahamu hivi ikawa katika nchi nzima watu wamefahamu kwamba Uislamu ndio ambao hasa sisi tunatekana kwamba ututawale Uislamu hasa ndio ambao sisi tunatekana macho yetu yote nyoyo zetu zote inatekana kwamba tuupe kipaumbele wewe unafikiria jamii hii haitobadilika jamii hii haitokuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Sasa ikiwa wewe umeitia nguvu mifumo iliyokuwa inakwenda kinyume na Uislamu badilika ndugu yangu Muislamu, huko hakuna manufaa. Ewe ndugu yangu Muislamu, rudi katika dini yako, rudi katika kusoma Qur'ani, rudi katika kusimamia sawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuelewe jambo hilo halitokuwa ni jepesi, enyi ndugu zangu Waislamu, jambo hilo halitokuwa jepesi, enyi ndugu zangu Waislamu, jambo hilo halitokuwa jepesi, enyi ndugu zangu Waislamu. Shetani alayhi la'natun min Allah tayari amekusha jeshi, yeye jeshi hilo ana kuandamana nalo katika kuwatoa watu katika kutumikia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutumikia mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam naifahamu kwa maana ile aya ambayo Allah alikutambia inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hisbuhu liyakunu min ashabi sa'ir shaytani ni adui yenu na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Kila mfumo ambao unayokuta iko katika dunia, shetani yeye ndo ambaye alikuwa ameiwekea misingi mifumo hiyo. Qur'ani haijiwekea misingi mifumo hiyo. Ikiwa kama msingi huo wewe unakuwa umeshikamana nao, ulikuwa unafuata Qur'ani, kitabu chako ndicho ambacho kilichokuwa kimekuwekea msingi huo, basi endelea, lakini andaa jawabu la kuja kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala ukifika mbele yake, na wewe unajua kuna wengi sana sana waliishi katika mgongo huu wa ardhi na leo hawapo wamekwisha kutoweka hawapo duniani kabisa wamekwisha kufa vipi wewe mpaka leo unaona kana kwamba maisha ndio ushafika vipi leo mpaka leo wewe unaona kana kwamba hii mifumo ambayo inakwenda ndiyo mifumo ambayo iliyokuwa sahihi katika maisha ya Uislamu la tanabba zinduka eh ndugu yangu Muislamu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu sisi na atupe afya sisi ya kuweza kusoma Uislamu kisawasawa na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mapenzi ya kupenda Uislamu kisawasawa na kama katika vifua vyetu kuna jambo lingine ambalo mtu analipenda isiyokuwa Qur'ani isiyokuwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na akatamani yeye kwamba mfumo huo ndio ambao yeye aishi nao. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala asafishe kifua chake na aitie nuru ya Qurani katika kifua hicho. Allah, tunamuomba tia nuru ya Qurani katika kifua vyetu, tia nuru ya kupenda mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kifua vyetu. Tunakuomba Allah subhanahu wa taala tupe akili za hali ya juu katika kuhakikisha Uislamu unakuwa na rahisi, Uislamu unapata nguvu. Allah subhanahu wa taala tia mapenzi baina yetu, tuwe ni wenye kupendana Waislamu kwa Waislamu, tuwe ni wenye kusaidiana Waislamu kwa Waislamu. Allah subhanahu wa taala, tunakuomba yeyote yule ambaye mwenye shida yake, mwenye dhiki yake, Allah subhanahu wa taala, wewe ndiye unafahamu uzito wa dhiki hiyo, wewe Allah subhanahu wa taala unafahamu uzito wa shida hiyo. Tunakuomba biasmaika alhusna Mwenyezi ula muondoshee shida hiyo ya rabbal alamin, na hiyo ni sababu vile vile ya kuabudia wewe mja huyo ya rabbal alamin. Allah, tunakuomba kila mmoja wetu hapa ana dhiki yake, ana shida yake, mpe kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati, na mwepushe na yale ambayo yalikuwa ya shari. Allah, tunakuomba wagonjwa katika Waislamu waondoshee maradhi, wape siha ambayo ilikuwa njema, na hiyo ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa taala. Wengine ya rabbal alamin wamekuja kusali katika sala hiyo Jumaa, lakini hali walizoziacha nyuma huko ni hali ambayo ambazo zilizokuwa ngumu ya rabbal alamin tunakuomba Allah ikiwa wapo watu sakulio ama tunakuomba zitengeneze hali zao waja hao zitengeneze hali zao waja hao wakitoka katika ibada hii basi iwe ni sababu ya kukuta zile hali zao katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri Allah subhanahu wa ta'ala utie nguvu islam katika miji hii ya Rabbi utie nguvu islam katika miji hii ya Rabbi utie nguvu islam katika miji hii ya Rabbi kila ambaye mwenye amekupendelea heri uislamu basi Allah mpandishe daraja mja huyo, na kila yule ambaye atakayekumbushwa katika Uislamu akaona kwamba Uislamu umepitwa na wakati, Uislamu si chochote si lolote, ya Rabbi, ikiwa anayetakili hivyo kwa ujinga, muondoshee ujinga huo, lakini ikiwa anayetakili hivyo kwa inadi ya Rabbul Alamin, shingo yake mtu wa sampuli hii tunakukabidhi wewe ya Rabbul Alamin, ya kuudhalilisha Uislamu, ya kuukandamiza Uislamu tunamkabidhi kila yule ambaye mwenye kuudhalilisha Uislamu ya Rabbana alamin. Hatuko tayari sisi Waislamu kumuona mtu anaudhalilisha Uislamu, anaukandamiza Uislamu na anausema vibaya na Rabbana alamin, Uislamu ambao ndio dini ule muumba kila kiumbe katika dini hiyo, kullu mauludun yuladu ala alfitra ya Rabbana alamin. Tunakukabidhi shingo yake mtu kama hiyo, ya Allah ya Rabbana alamin tunakuomba ya Rabbi, kila yule ambaye mwenye kukusudia shari katika hii nchi ambayo sisi tunaishi, na ikawa lengo lake ni lengo ambayo kwa na shari, ya Rabbal alamin, nakuomba isiwe shari yake hiyo, ya Rabbal alamin, isiwe shari yake hiyo, isije ikawa ni sababu ikapelekea watu wakahama katika majumba yao, isije ikawa ni sababu, ya Rabbal alamin, watu wakawa wanaishi kwa hofu, ya Rabbal alamin, Allahumma kullana wala tukul alaina وزينا ولا تنقصنا واقرنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا الله سبحانه وتعالى سيدي عليه kuna maarufu mengi sana ya Waislamu wanakusudia kuingia katika ndoa. Tunakuomba vile vile ndani ya muda huu wafanyie wepesi waingie katika ndoa hizo. Allah wabariki katika ndoa hizo. Ya Rabbi wafungulie milango ya heri katika ndoa zao hizo. Ya Rabbi waepushe na kila shari katika ndoa zao hizo na kila Muislamu ambaye alikuwa hajaingia katika ndoa anakusudia kuingia katika ndoa, lakini maisha ni magumu, lakini hali bado hazijatengemaa. Ya Rabbi, tunakuomba umfanyie wepesi na yeye aingie katika ndoa na kufungulie milango ya kheri zake, na wengine wana madeni, ya Rabbal Alamin, wafanyie wepesi wa kuweza kuyalipa madeni hayo, ya Rabbal Alamin, wafanyie wepesi wa kuweza kuyalipa madeni hayo. Allah, tunakuomba, hakuna kuomba isipokuwa ni wewe, na ufanye muda huo ndio ndio ambao wa kujibiwa dua na ndio maana ya rabbi tunakithirisha dua zetu kwa wewe kuomba ya Rabbi alamin mtakabalie kila mja kile ambacho anachokuomba katika mambo ya heri amin amin kumu ila salatikum yarhamukumullah wa